وتعالى زاهولا إنيام أزبيشنم خوالا إنيام أزبيشنم بوليم لنسوشني الله سبحانه وتعالى odanim i zahvalim Salavat i selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na sve njegove ashabe i na njegovu čistu i časnu porodicu. A zatim, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala vjernike uvijek kuša, stavlja na kušnju, da bi ih Allah subhanahu wa ta'ala po svim pitanjima odvojio od nevjernika. I da bude jasno, na ovom dunjaluku da bude jasno, da bude vjernicima jasno i da bude nevjernicima jasno ko su vjernici i ko su nevjernici. Od velaja i kušnje koje Allah subhanahu wa ta'ala daje na ovom dunjaluku jeste i to da je Allah subhanahu wa ta'ala učinio sina Ademovog podložnom šeitanskoj manipulaciji, šeitanskom zavodjenju i šeitanskom iskoristavanju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dok je Adema stvorio, šeitana iskušao stvaranjem Adema, a onda je šeitan obećao, je tako, šta, da će sve potomke Ademeva, la ubu ugvijennehum ajma'in, sve potomke Ademeva ću ja zavesti. Sve ću i ja skrenuti sa pravog puta. Illa ibadake al muhlasin. Osim tvojih iskrenih robova, osim Allahovih iskrenih robova. Pa šeitan je na samom početku odma tako mišljenje o Ademu i njegovim sinovima imao. Šta? Da ih može zavoditi i da ih može lagati i da ih može varati, da ih može iskoristavati. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu tu činjenicu potvrđuje nakon ovog prvog susreta i prvog iskustva i blisovog sa Ademom Allah subhanahu wa ta'ala nam govori وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ Obistinilo se Iblisovo mišljenje o sinovima Ademovim. O njima. Obistinilo se njegovo mišljenje i šta se onda dogodilo? فَتَّبَعُوهُ Pa su ga oni svi slijedili. Svi su za šeitanom išli. Međutim, ovdje ima jedna značajka. Illa fariqam minal mu'minin osim jedne skupine vjernika, osim jedne ograničene firke, osim jedne ograničene skupine koja nije podlagla toj manipulaciji, koja je razmišljala svojom glavom, koja je ostala na pravom putu, koja je bila odana Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ko je sačuvan od ove manipulacije šeitanske? Illa fariqan minal mu'minin. Osim jedne skupine vjernika. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dalje, dalje objašnjava وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ Ali šeitan nad njima nikakvog dokaza nije imao. Ovu riječ sultan možemo shvatiti i kao vlast. Ali šeitan nad njima nikakve vlasti nije imao. Pa što je Allah subhanahu wa ta'ala dao tako da bude? Odnosno, zašto je opet većina ljudi krenula za šeitanom kad on nad njima nikakve vlasti, niti nikakvog dokaza nije ponudio? Zašto su krenuli za njim? Illa li na'lame men ju'minu bil ahirati. Illa li na'lame men ju'minu minhum bil ahirati. A osim zato da mi znamo, da se uvjerimo i da bude poznato ovo što smo rekli da Allah subhanahu želi da se razdvoji skupina vjernika i nevjernika. Osim da bude poznato ko od njih vjeruje u ahirat, mim men huva, minu, mim minha fi šek, i da se zna ko je od njih u sumnji naspram ahireta. A vjerovanje u ahiret je jedan od temelja vjerovanja. Ko ne vjeruje u proživljenje i u afiret i susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, sav ostali din mu postaje besmislen. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušao zavodjenjem šeitana da bi se jasno razdvojili oni koji su sigurni u susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala i ahiret i oni koji u njeg sumnjaju I oni koji u njeg sumnjaju. I pogledajte ovog šeitana. On svoju sklonost ka zavođenju, manipulaciji, iskorištavanju, za glupljivanju, za glupljivanju. On ovu svoju sklonost, braćo, neće otkriti sve do trenutka kad to više bude kasno. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا, لَمَا قُدِيَ الْأَمْرُ reći će šeitan. Ovdje Allah subhanahu ta'ala govori u prošlom vremenu. Rekao je šeitan. Dakle, kod Allaha subhanahu ta'ala ovo o čemu on govori kao da je bilo. To je tolika istina kao da je bilo. Pa Allah subhanahu ta'ala o nečemu što će tek doći govori kao da je bilo. Pa kaže i reče šeitan kad je sve presuđeno. Kad je presuda završena. Kad su rastavljeni džehenemlije od dženetlija. I kad je istina izašla na vidjelo, sva istina, u svim svojim detaljima, kad je sve presuđeno, e tad šeitan reče. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i reče šeitan kad je presuđeno. Nije tio nikad prije to da kaže, nego tad kad je presuđeno, gotovo. Kaže inna Allaha va'adakum va'ada haq. Allah vam je istinu obećao. O ljudi, Allah vam je istinu obećao. Dakle, Allah govori istinu. Allah nije sa vama manipulisao, nije vas Allah obmanjivao, nije vas Allah ni za šta htio iskoristiti. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَحْلَفْتُكُمْ A ja sam vam obećao pa sam prekršio obećanje. Tad on govori, sad govori. Ali onda kaže ljudima وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ Kerim Sultan, ali ja nikakvog dokaza nad vama nisam imao. Dakle, opet ja nikakve vlasti nisam nad vama imao. Ilan da autukom festeđeptum li. Ja sam vas samo pozivao, kaže šeitan. Ja sam vas samo pozivao i vi ste se mene odazvali. Felate rumuni, u rume, pusekom, nemojte mene korit, sebe sami korite. Sami ste sebi krivi. Ma ena bi musrihkom, o entom bi musrihi. Niti ja vama šta mogu pomoći, niti vi meni šta danas možete pomoći. La haula wala kuvvete illa billah. Tužne ili žalosne situacije. Ali kroz sve ove ajete, kroz sve ove ajete vidimo šta? Šeitansku podvalu, šeitansku zavođenje, šeitansko zaglupljivanje ljudi, šeitansku iskorištavanje ljudi, šeitanska manipulacija. Dobro, u Koranu vidimo ovo. A danas u medijima, šta vidimo u medijima? U medijima se obraćuju vjernici zavedeni. U medijima i danas, ne samo u medijima, nego kroz čitav sistem obrazovanja, od obdaništa do visokog školstva i postdiplomskih studija, svugdje i uvijek su vjernici zavedeni, izmanipulisani, zaglupljeni. Neko ih za nešto iskoristava. Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu, jel tako, da šeitan to radi. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava in tekfuru fa inna Allahe la yarda fa inna Allahe ganijun ankum. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava, pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za nama. Ako vi za ne vjerujete, pa Allah je neovisan od vas. Allah vas ne treba. In tekfuru fa inna Allahe ganijun ankum. Ako vi zanevirite, pa Allah je, nema nikakve potrebe za vam, Allah je neovisan od vas. Kaže Musa a.s. in takfuru entum, wa man fil ardi džami'an. Kad bi vi zanevirovali, govori Benu Israilu, kad bi vi Benu Israil zanevirovali, i svi na Dunjaluku kad bi zanevirovali, fa inna Allahe ganijun anil alamin. Allah je neovisan od svih svjetova, nikom ne treba. Pa Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam nas podučava u hadithu, jel tako? Kad bi vi svi bili na srcu jednog najbogobojasnijeg, najboljeg roba Allahovog, kad bi svi tako bili, to ništa Allahov vlast ne bi povećalo. Isto kao bi bili vi najgori i svi bili najgori kao najgori od vas kad bi bili, to ništa od Allahov vlast ne bi umanjilo. Allah nema potrebe za vama. Allah vam je, vas je stvorio i propisao vam propise radi vas. Vidi, Allah s.w.t. kaže on, ako vi zanevjerujete, pa Allah je neovisan od vas. Vala li ibadih il kufr, ali nije zadovoljan da njegovi robu budu kafiri. Nije zadovoljan. Va in teškuru jardahu lekum. A ako vi budete zahvali, on je sa tim zadovoljan. Kako zahvali, ako budete vjerovali i sve poštovali, to će biti vama dobro. I za vašu korist. Pa Allah je sa tim zadovoljan da vi radite u svoju korist. Šta ovdje hoćemo da kažemo? Hoćemo da kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan da Allahovi robovi ne dozvole da iko sa njima manipuli, manipuliše. Allah subhanahu wa ta'ala je nezadovoljan da se prepustite šeitanu da vas on iskoristava pa da na sudnjem danu vam se ruga. Pa jedan od očenja kaže Mohamed ibn Abdul Abdullahab kad je definisao ko je to tagut, kaže prvi i najveći tagut je šeitan. Dakle, hoće reći da su svi ovi ostali taguti ispod šeitana i njega slijede. Pa danas kad govore o vjernicima da su izmanipulisani, radi čega to govore? Da su zaglupljeni, da su zavedeni, da ih neko iskoristava za nešto, radi čega to govore? Zato što oni koji se odaju Allahu, nepokorni su ta tagut šeitan onom prvom i svim ostalim tagutićima. Je li tako? Svima su nepokorni, njima okreću leđa. E zato tako tu ste i kaže, e ovi su zavedeni, ovi su izmanipulisani. Kome govori? Onima koje je on uspio izmanipulisati, a to je ogromna većina. Njima govori, e ovi su zavedeni, ne bojte da idete za njima, ne bojte da se povodite, ovo je zaglupljivanje. To je šeitanska tako, taktika u ostvarivanju njegovih ciljeva. I on je uvijek tako nastupao. Pogledajte faraona. Faraon ljude iskorištava, kljačka, njihove metke im oduzima. oni života ljudi potroše radeći za Faraona i za njegove hirove. Dolazi Musa a.s. da ljude iz, oslobodi iz robstva kod Faraona. Dolazi Musa a.s. Allah subhanahu ta'ala ga šalje gdje? Idi Faraonu, izvedi Benu Israil iz robstva. Dolazi Musa alaih selam i hoće Benu Israil da izvede iz ropstva. Šta kaže Firaun? Šta kaže Firaun? Nije Firaun ustao pred narod i rekao, evo došao je Musa, hoće da vas oslobodi iz ropstva, da ne budete moje roblje, da vas ja ne iskoristavam, da budete slobodni ljudi. Nije tako rekao. Nego kaže, šta? Ovo je učeni sihirbaz. Juridu en juhriđekum min ardikum bi sihrihi. Femada temurun. Ovo je jedan vrlo vješt sihirbaz. Ovaj je sihirbaz. On želi da vas izvede iz vaše zemlje svojim sihrom. Šta mislite o tome? I kroz svoju retoriku, kad njima stavi na raspolaganje da oni razmišljaju, ovi stiču dojem da su slobodni. Pogledajte ove zamke. Kaže, ovaj sihirbaz želi da vas izvede iz vaše zemlje svojim sihrom. Šta vi mislite na to? Šta vi kažete na to? i daje im slobodu da oni nešto kažu. A već ih je šta? Svojim zavodjenjem, manipulacijom, retorikom zaveo, obmanuo. I onda kaže Firaun, Musa, ali i sada mi ćemo ti dovesti sve najučenije sihirbaze. I ovi koji dolaze da se suprostavljaju Musa, ali i sada oni su sihirbaze. Dobro, Musa, ali i sada mi upozoravamo. Pa kad su oni došli, kaže, vejdakum la teftaru ala Allahi il kedib. Bujte se Allaha, teško vama, nemojte na Allaha lagat. Kad im je to rekao, šta je njihov odgovor? Oni su sihirbazi. Oni znaju da je Musa a.s. Allaho poslanik. Međutim, oni su sihirbazi. Šta oni kažu? In hadani le sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima. Oni sihirbazi kažu, ova dvojica su dvojica sihirbaza. Oni su samo dvojica sihirbaza koji žele da vas izvedu iz vaše zemlje i da vas ponize i da vas odvedu sa vašeg pravog, najboljeg, najspravnijeg puta. Tako govore, ali tako? Oni koji su sihirbaz kažu ovo su dvojica sihirbaza. U našem narodu ima jedna poslovica, kažu lopov najglasnije viče i držite lopi. Lopova. Je tako? Pa sihirbazi ovdje govore šta ovo dvojica sihirbaza. Hoće da vas zavedu sa pravog puta hoće da vas izvedu iz vaše zemlje. To je manipulacija. To je šetanska manipulacija uvijek bila i to je tagutska manipulacija. Pogledajte ovog faraona, taguta, kako on manipuliše. Pa kad se završila priča sa sihirbazima i kad je Musa selam triufovo i pobjedio, nije faraon ostao bez, bez hile, jel tako? Nije ostao bez izlaza, iz, nije, nije ostao zbunjen da se ne snađe pred svjetinom, da i dalje ne zavodi. E to treba da bude ibret naši nama. Koliko god dokaza iznijeli, oni neće ostati bez mogućnosti da dalje zavode svoje sljedbenike. Šeitan neće ostati bez izlaza da dalje zavodi svoje sljedbenike ko hoće da se povede. Pa kaže, kad je sve gotovo, Musa selam triumfovo, evo sad pobjedio i tvoje sihirbaze, sve što si ih doveo iz čitavog Egipta, sa čitavog dunjaloka što je se i sabro, Musa selam ih pobjedio sa svojim štapom. Allah smano tada mu objavio. Međutim, kad je sad to gotovo, šta kaže Firaun? Okreće se odjednom i kaže, inna mu rekebiru kumuledi alemakumu sihr. Sihirbaze padaju na seždu i kažu, Allahu se klanjamo, vjerujemo Allaha, Musaova i Haruna, gospodara, u njeg vjerujemo, šta kaže Firaun? Ma on je samo najveći sihirbaz koji vas je tome naučio i ovo ste smislili da bi izveli ljude iz, iz, iz Egipta. Ovo ste samo smislili kao caku i pripremili, vi ste se prije dogovorili, on je najveći sihirbaz, on je sve vas podučio samo da veru Israil izvedete iz Egipta. I masa i svjetina šta? I dalje ostaje u zabludi. Feste haffe kao mu fa ata'uh omalovažio je, držao je svoj narod za glupim i oni su se njemu pokorili. Znači ponizio je toliko da ih je otvoreno lago, lago, do kraja ih lago i oni su stvarno ništa drugo nisu zaslužili osim da ih on laže, zamejava i zaglupljuje. I oni su se njemu pokorili. To je slika. Bila prije i danas. Pa hoćemo da kažemo šta? Šta je zaključak oni koji su izmanipulisani, je tako, i koji su zaglupljeni i zatucani, oni upiru prstom one koji razmišljaju svojim glavama i kažu ovi su izmanipulisani, ovi su zavedeni. Oni koji su iskorišteni i oni sa čijih leđa žive ta guti i šeitani, oni upiru prosto u vjernike i kažu e ovi je neko iskorištava i na njihov račun neko živi. Kako Allah da iskorištava ljude kad nema potrebe za njima? Nema potrebe za njima. Allahu aliju ladina amanu. Juhriđuhum min adzulamati ilan nur. Allah je zaštitnik vjernika. Izvodi iz tmina na svjetlo. Iz tmina. Šta su ove tmine? Džehl. Neznanje. Zatucanost. Neprosvjećenost. Zaglupljenost. Kufr. Širk. To su ove tmine. Iz tih tmina Allah izvodi ljude na svjetlo. Na svjetlo znanja, nauke, svjesnosti razboritosti, oštrovnosti, pronicljivosti. Na taj put te Allah izvodi. Šta radi taguti? Valadine kefara od taguti. A nevjernicima su njihovi zaštitnici i njihove starješine ko taguti. Šta taguti rade svojim sljedbenicima? Juhriđunahum ina nuri ila volumat. Izvode ih sa svjetla u tmi. U tmine, u mrak, u džer, u neznanje, u zatucanost ispiranje mozgova, planiranje, programiranje, iskorištavanje, iskorištavanje, sistematsko iskorištavanje. Tu iskorištavanje vidjeli smo u istoriji, je tako? Neki su ljudi iskorištavaju samo motkom i, i metkom, je tako? Imaju okrutni komunistički režimi, je tako? Željezo, vatra i željezo. Međutim, imaju još opasniji režimi koji uz vatru i željezo koriste metodu iznuđivanja dobrovoljnog pristanka. Iznuđuje se dobrovoljni pristanak na, da, da na taj način se ljudima kontrolišu misl. Šeitani su izmislili, šeitani na zapadu i zapadoj demokratiji su izmislili sistem kako da ljudima kontrolišu misl. Misl. Ovi komunisti, oni su ljudima kontrolisali ponašanje, ali nikoga nije interesovalo šta ti misliš ali ovi ti kontrolišu misl. Zašto? Kaže, zato što misli će proizvesti dijelo. Pa da ne bi došlo do dijela, hajmo preteć tu, u korijenu sasjeći. Pa ga programirat i odrediti pravila ponašanja. I šta ti učiš čitavo vrijeme, od obdaništa do fakulteta i doktorata, učiš šta je poželjno i pohvalno ponašanje, razmišljanje, koncept, je li tako? Učiš čitavo vrijeme jedan koncept. E sad shvatate što je problem kad neko pusti vradu. Nisu opasne dlake. Nikoga nisu ni zarazile, ni ubile, ni, ni, ni, ni ti šire radioaktivnost, ni ti bujni otrovi izlaze iz brade, ništa. Ne smeta, je tako? Međutim, šta je problem? Problem je što ti kao takav, je li tako, sad kad izađeš na ulicu, oni te prepoznaju kao nekoga ko razmišlja svojom glavom, koji je izašao iz zadatih okvira, nekoga koji je nepokoran, ko nije dobrovoljno pristao na pokornost. Svatate li, braćo, u tome je problem. Žena kad stavi nikav i pokrije lice i čitavo tijelo, šta je sad to, kome to smeta? Nikome ni uđep, ni iz džepa. Ako ona hoće tako da živi, kome to smeta? Međutim, smeta. Zašto? Zato što je ona oličenje pobune, protesta, oslobađanja. Oni ne žele da ti budeš slobodan, da slobodno razmišljaš, da otarašeno razmišljaš bez njih. I to je najveća opasnost za njih, da ti više ne slušaš kako ćeš razmišljati. Da si poštao, šta? neovisan. Ne smiješ biti kod njih neovisan. Od njih mora da zavisiš. Zato, brate, znaj, kad godim se, a i ti znaš od sebe, kad godim se kroz te, ta ponašanja i kroz tu, jel tako, kroz taj stav i kroz život, kad godim se pokoriš, znaj da si nasjeo na to dobrovoljni pristanak na, sara, na popuštanje, jel tako? pokornost. Pristao si na dobrovoljnu pokornost njima, a odbija se pokornost kome? Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. E ovdje sad dolazimo i rješavamo zagonetku. Zašto je ovo toliko opasno? E zato. Zato što je ovo sad razmišljanje van njihove kontrole. A kad je van njihove kontrole, zna se znači gdje će ovo razmišljanje, gdje će ovo biti usmjereno. E zato je problem draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nam je tolike blagodati dao. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. I daje vam sve što od njega tražite, sve vam daje. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kad bi vi Allahove blagodati nabrajali, nikad i ne bi mogli pobrajati. Da sjediš čitav život da nabrajaš, Allah bi je dao to, pa to, pa to, pa to, ne bi mogao nabrajati. Huvalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. On je sve na zemlji za vas stvorio. Zar ova ima potrebu da sa nama manipuliše? Nije nego šeitan. Šeitan i taguti imaju potrebu za tobom. Oni žele da te iskoristavaju, oni imaju potrebu za tobom. Allah subhanahu wa ta'ala bio ti ili ne bio, Allahova vlast postoji. Oni da dalje upravlja i suncem i mjesecom i svim što je stvorio. Međutim, ovi taguti, ti ako počneš razmišljati svojom glavom, oni su već izgubili vlast nad tobom. Pa imaju potrebu za tom. Ti bi trebaš. Ti si dobar proizvođač, dobar si potrošač. Dok proizvodiš, njima porezi idu. Dok trošiš, njima porezi idu. Oni imaju potrebu za tobom. Bez tebe ne mogu obstati. I to je razlika između njih i Allaha. Zato te oni iskoristavaju i zamejavaju i zaglupljuju. Allah ti želi da budeš oštroman i pametan i razborit. Zato što je, ne voli se, ne trebaš. Nema potrebe Allah za to. E to je razlika. Pogledajte samo jedan segment. Subhanallah il adim. Kako taguti iskoristavaju ljude. Pa su izmislili životno osiguranje. Ne im dosta ovih poreza razni na svakoj kiflici, na svakoj žvakici, na svakoj sitnici, jel tako, na svakoj sijalici, na svakom, dok ti upališ auto, ti se njima već dobro došao i dobar si im, jel tako? Ne im to, evo ima životno osiguranje. Pa što će ti životno osiguranje mi skinu? Pa kaže, ostaće mojim potomcima. La havla vola kuvata illa billah. Pogledajte kako je Allah zakone propisao. Allah je takve zakone propisao da ti možeš biti čitavog života fukara, musliman fukara ne daje ništa državi. Tako, miskin, ne mislimo miskin da budeš fukara, nego miskin da ne imaš da daješ zekat. Ko nema da daje zekat, ko nema 85 grama zlata, 8500 maraka, ko nema da mu stoji čitavu godinu, da mu je van njegovih potreba, jel tako, smatra se miskino, jel tako, ne treba davati ništa. Ako kod nas utuzli, na primjer, koji ima 8,5 hiljada maraka, da mu stoji čitav godin van njegovih potreba, on je buržuj, buržuazija, je tako? Nije dužan nikome to, gdje to, ne možemo da zamislimo da ima taki insan ovdje. Tako? Svatati? E, tako je Allah propisao, ti ne daješ ništa nikome. Međutim, kad bi slučajno stradao ili te neko ubio i nepoznato bilo to ko je, šta je, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao da se iz državne blagajne plaća krvarina tvojim nasljednicima. Tvojim nasljednicima plaća se krvarina. Pogledajte šta su taguti uradili. Čitav život te jašu, krv ti piju. I 60 i 70% od tvoje plate svaki uzimaju. I svo su ti vrijeme oduzeli. I čitavo vrijeme ti imaš samo da radiš. Je tako? I onda, je tako, nije to dosta, gdje ti plaća sad i životno osiguranje kad umreš da, je tako, tvojim nasljednicima nešto dadne. La haula wa la kuvata illa bila. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio ovaj zulum i nepravdu. Želi da ljude oslobodi ovih stega. Želi da ih izvede iz tmina na svjetlo, iz zabuda, iz okova, iz robstva na slobodu. Zato je propisao ovu vjeru. Zato je propisao propise po kojima ćeš ti jasno razlikovati od nevjernika. Da nevjernici odmah vide da se ti oslobodio. Zato mi postavljamo pitanje. Ko sad ovdje koga manipuliše? Ko je manipulatora, ko ljudima želi hajer? Postavljamo pitanje. Ko ljude iskoristava? Jesu li iskorišteni ljudi koji dolaze u džamiju? Posjetioci džamija iskoristeni izmanipulisani. Ili su izmanipulisani posjetioci diskoteka i futbolskih stadiona. Ko je izmanipulisan? Pogledajte, naši mladići po gradovima i selima sedam dana, šest dana radi svaki dan da bi na kraju sve što zaradi u toku sedmice za jednu veče u diskoteci sve mu to oduzeli. i ne možemo ni biti. Mora još i od bave i od ćaleta mora malo, O tako, ako mu ne da, pozajmet. Pogledajte ovo. I niko ovo zlo ne zaustavlja. Ovi nisu izmanipulisani, a? Jeste li ikad pročitali u nekim novinama ili čuli na nekim vijestima da je neki pjevač došao u tu i tu diskoteku i za dva sahata pjevanja uzeo 10.000 maraka i otišao i da je tu bila svjetina od hiljadu ljudi koji su izmanipulisani, koji je ovaj prevario na jedan vrlo glup način iskoristio i otišao. Jeste li čuli za tu vijest? Je li ikad tako bilo plasirano? Ali zato su izmanipulisani ljudi u džami. Neko je manipulisan njima. Neko ih iskoristava. Ko koga ovdje iskoristava? La haula ura kuvata ila billah. Šta je manipulacija? I šta je istina? Vratimo se na Allahovu putu, pa ćemo vidjeti. Pa ćemo vidjeti i pred će se otvoriti obzorja, pa ćemo znati, pa ćemo znati da je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ljudima prava Allahova subhanahu wa ta'ala istinska milost i dobrota. A da je ono što ta guti traži od svojih podanika i oni koji podržavaju pravo iskorištavanje, eksploatacija, zaglupljivanje, iskoristavanje njihovih imetaka i života, jer tako se ne zadovoljava, traži od tebe i život svoj da položiš za njega. Sve traži od tebe. Pa onda se okrenimo onome ko nas upućuje na pravi put, koji nam želi hajer, a okrenimo leđa onome koji nas želi iskoristiti, koji nam se želi na leđa kao parazit zalijepiti da nas iscrpljuje i iskoristava. Okrenimo se ponašanju koje će biti oličenje i iskazati našu slobodu, slobodu misli. Ponašajmo se na način da ljudi vide da ne mogu kontrolisati naše razmišljanje, da smo slobodni, a nemoj dozvoliti da se ponašaš na način da ljudi vide da si porobljen, podčinjen, da živiš u okovima, u ideološkom smislu si pod, podjarmljen, skini jaram sa sebi, bude Allahov rob, nemoj robovati nikome više, ni šeitanu, ni tagutima i nikome od ljudi, jer oni to ne zaslužuju, Allah to jedino ima pravo. Kulu kao li hada, stakfirullah, ali volakum, voli sa ili mu'minin, stakfiruha, juhel mu'minun, innahu, vala, rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلى على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braća, Allah subhanahu wa ta'ala nas je poslao sa ovom istinskom vjerom. Kada je pitao kralj Abesinije Džafar ibn Abi Talib radijallahu anhu, koji je došao sa skupinom muhađira, pobjegli su iz Mekke, nisu mogli izdržati pritisak, pobjegli su kod njega. pa kad ga je pozvao a, a, Neđaši, kad ga je pozvao, pitao je sa čim vas je poslao Muhammed sallallahu alaihi wa Odnosno, sa čim vam je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sa čim ga je Allah vama poslao. Pa od stvari koje je spomenuo Džafer ibn Abi Talib kaže da dijelimo sadaku. Je tako? Međutim, danas, kad se spomene sadaka, zekat, je tako? onda se, kako to se iskoristava u medijima, kaže se to je manipulacija. Jel tako, ovi koji govore ljudima da trebaju davati sadako i zekat, jel tako manipulišu ljudima. Pa sam ja, meni naukalo da upozorim, jel tako, da vidim, dobro, a ovi koji ljude nagovaraju da daju kamatne rate da plaćaju svaki mjesec, koji nagovaraju da uzmu kredite, jel tako, pa da postanu robovi tuđi, i da nikad za života više ne može vratiti, ali tako da svaki mjesec plaća kamatne rate, šta je to? Pa smo vidjeli, kad napravimo i stavimo to u jednu rava, da je ovo jedna zločinačka, bezdušna, eksploatorska manipulacija iskruštavanja ljudi. Kamata. A nagovarati ljude na sadaku je humanost, a nije eksploatacija nije zavodjenje, nije iskoristavanje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o kamati, govori odmah o sadak. يَمْحَكُ اللَّهُ الرِّبَ وَيُرْبِ sadakat. Allah će uništiti kamatu, a da će da uspije i da profitira sadaka. وَمَا أَتَيْتُمْ min e, riba li jarbu fi amwali nas fa la jarbu inda Allah što dadnete od kamate da raste u imecima tuđim neće narast kod Allaha وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون a što dadnete od sadaki, od zekata, što dadnete od sadake, i ovdje nema manipulacije. Zašto? Zato što Allah spominje jednu, jedan detalj ovdje. Što dadnete od zekata, želeći Allahovo lice, e, to su ti koji će više struko naplatiti. Pa ovdje ova rečenica, želijeći Allahovo lice i Allahovo zadovoljstvo. Kad daješ sadaku i zekat, ne, nije ti na umi Allah, nemaš od toga ništa. Ovim, turi dune već Allah, želite Allahovo, želijeći Allahovo lice, je dokinuta svaka mogućnost manipulacije. Jer kogod te postiče na sadaku, morate podučiti da to radiš u ime Allaha i samo radi Allaha, ni iz kakvog drugog obzira. I onda nema manipulacije. Ne možete niko ni zašto iskoristiti. Što? Šta god uradiš, sebi si uradio. Između tebe i Allaha, niko sa tim nema ništa. Niko sa tim nema ništa. Pak, čak kad bi promašio davanju sadake, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala će tebe nagraditi prema svom mjeru. Pak, spominju, čovjek izašao da dadne sadaku. Pa dao sadaku zinaučarki. Pa kad je vidio da je promašio, kaže alhamdulillah. Drugi dan izašao da dadne sadaku, dao sadaku kradljivcu. Svaki put promaši. Treći put izašao da dadne sadaku nekom bogatom čovjeku, uopšte mu ne treba davati sadaku. Ali svaki put je govorio alhamdulillah. Pa se priča dalje nastavlja, kaže, ova zinaočarka zbog ove sadake prestala činiti zinaoče. A ovaj kradljivac se postide, što da kradem od ljudi kad će mi Allahova voljom i sami dat, pa prestao krasti. Ovaj bogati kad je uzeo sadaku, poslije sam sebe preispitivo, pa ja treba da dajem, pa počeo dijeliti sadaku. Tako da mu'min i vjernik nikad neće promašiti i kad promaši bit će pogodak uz Allahovu pomoć, jer će Allah njegov promašaj pretvoriti u pogodak. Dalje da nastavljamo i da navodimo primjere o tegnulo bi Šta je manipulacija? Ko je izmanipulisan? Posjetioci džanija ili diskoteka? Ko je izmanipulisan? Šta je glupost i budalaštinja? Otići u diskoteku i potrošiti savi metak i ostati bez zdravlja, čak i bez života, nerijed ići u Allahovu kuću, vjerovati u džendet i džehennem, dijeliti sadaku ili otići u banku, podići kredit, pa onda kraj je neizvjestan. Mnogi ljudi se na kraju objese. Jedan čovjek mi je pričao da on poznaje 50 ljudi koji se u zadnje vrijeme objesili iz ove okoline zbog kredita, zbog kamate. Čak šta više, to je toliko se uvriježilo da su kod jednog našeg brata kad mu je rod, od, iz rodbine neko se objesio, inspektori kad su došli, prvo što su pitali, je li imao on kakav kredit? Ili je li bio kome žiran? Prvo pitanje inspektora. Znači, to je toliko poznata stvar. Ko je sad izmanipulisan? Obratite pažnju, ko je izmanipulisan? Ko je ovdje otkog pravi budalu? Ko koga iskoristava? Šta je manipulacija? Da li je izmanipulisan onaj koji stekne povjerenje u nekog od islamskih daija, koji poziva u Allahu vjeru, daje savjete, nastoji da pomogne, da usmjeri, nastoji da, da pomogne u, u tvojim porodičnim problema, da ti pomogne u tvojim problema sa ženom, sa djecom, da ti pomogne u tvojim imovinskim problema, da ti pomogne u svakom smislu, da ti pomognu džematu ili je izmanipulisan onaj koji stekne povjerenje u nekog pjevača ili nekog dokumentaša ili nekog. Dobro ovo za Allahovu pomoć svoje srce stavite i onda se za Allaha opredijelite. Allah je istina. Allah je istina. I Allah što je rekao, to je istina i nećete ostati sačuvani šetanske manipulacije i njegovih napada dok se skroz i sasvim ne opredijelite za Allaha. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala nas podučio Allahove knjizi da će on sve zavest illa ibadeke minhum ul muhlasin osim tvojih iskrenih robova. Nemojte dozvoliti. Nemojte gledati televiziju. Nemojte nasjedati da vas ljudi iskorištavaju i prave od vas radnike, poslušne radnike i velike potrošače. Nemojte dozvoliti da od vas naprave, je tako, da vas odgoje kao raskošne potrošače. Nemojte to dozvoliti, jer to je manipulacija. A vjera vas uči skromnosti. I ko to prihvati, neće moći biti ismanipulisan. Ko posluša hadith Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, gdje on kaže Al-vina vina nefs, bogatstvo je, je bogatstvo duha. Ha? Bogatstvo je šta? Bogatstvo duha. Sloboda, neovisnost duha. E to ti Allah hoće da budeš neovisan, da, da te niko ne porobi, da je tvoj gospodar samo Allah. E to je bogatstvo. Ako se tako postaviš, neće te niko moći ucijeniti. Ali ako budeš imao puno potreba i puno luksuza, onda te svako može porobljavati onda ćeš ti biti lahak plijen za svakog šeitana i svakog taguta. Kad nas Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, uči, jel, jel može biti ovo manipulacija? Ma mela ibn Adem vi'a'an šarran min botnihi. Nikad sin Ademov nije napunio goru posudu od svog trbuha. Je tako? Može li ovo biti manipulacija? Da te neko podučava da budeš skroman, da budeš neovisan, da možeš skromno živjeti. Tako braća koja su živjela prije i posjećivala ova neka mjesta kažu Subhanallah, dok sam radio za druge nije mi moglo biti koliko god da imam i koliko god zaradim nije moglo biti. Kad sam prestao raditi za druge, od kako radim samo za sebe i skromno živim, koliko god imam, dosta mi. E to, to sad postao sloboda. Sad si postao neovisan sad slobodno razmišljaj, sad slobodno Kur'an čitaj, sad slobodno uči hadite Allahog poslanika sallahu alaihi sallam i on će ti dati uputu i njemu ćeš se približiti. Sad ćeš postati ličnost čvrsta, nesalomljiva. Zašto? Zato što nema načina i nema vrata kroz koja ti šeitan može doći da ti naškodi. To Tome nas Allah uči, da budemo slobodni, da se kutarišemo, izrabljivanja, iskoristavanja. To je ovaj put. Zato, braće, nemojte oklijevati. Nemojte sa Allahom praviti kompromisa. Nemojte računati, evo, ovoliko ću se pokoriti. Više ja ne mogu. Ovoliko ću se pokoriti. Ja ću biti do ovde porkora. Nemojte tako raditi sa Allahom. Nemojte tako raditi sa Allahom. Ono što čemu vas Allah poziva je samo sušta istina samo pravi, istinski hajri dobro. Nikad vam Allah nije naredio ništa što nije dobro. A nikad vam Allah nije zabranio ništa što nije zlo. Zato Allahu se do kraja pokorimo. Allaha za pomagača i zaštitnika i onoga ko, ko će nas uputiti uzmimo. Njemu krenimo odlučno i smjelo. Oslobodi se okova komšiluka, oslobodi se okova oslobodi se javnog mijenja, razmišljaj svojom glavom. Idi kao Allah subhanahu wa ta'ala, naći ćeš sreću, nećeš se nikad pokrenuti. Ne okreći se od Allaha subhanahu wa ta'ala ni za trenutka. Veži se za njega svojim zikrom i ibadetom i pokornošću, pokornošću, iskrenom pokornošću u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Bićeš slobodan i oslobodit ćeš se i istrgnut ćeš se iz ove skupine koji su izmanipulisani i iskorišteni. Allaha molim da nas uputi u učvrsti na uput. Allaha molim da nas u dženetu vede i spasi od džehennema. Molim Allaha subhanahu ta'ala da nam grijeha uprosti i sramote sakrije, da priđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allaha subhanahu ta'ala da pomogne braćom džahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu ta'ala da pomogne braćom džahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu ta'ala da pomogne braćom džahide koji se bore da Allahova riječ bude govorjena. Molim Allaha subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji će se izboriti da Allahova riječ bude govorjena. Allaha molim da se izborimo, da bude Allaho riječ gornja, da prestane zlo, da prestanu tmine, da prestane manipulacija, da prestane volum, da prestane iskorištavanje, da zavlada pravda, istina, da zavlada blagostanje. Allaha molim da nas pomogne da u tome uspijemo. Allaha molim da nas u džennetu vede i spasi od džennema. Allaha molim da našim sebebom i našom ispravnom davom ovaj narod se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Allaha molim da svati ovaj narod koliko je iskoristen, izmanipulisan, pogotovo oni koji su nam zaprijatili i rekli, e nećete nam vi tuzlu zatrovat, a? E inša Allah da mi tuzlu otičistimo od otrova pa da se onda oni sjete šta su govorili i da se kaju zbog onoga što su pričali. Allaha molim da nam u tome pomoći molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smili nama i našim porodicama, našoj djeci, da nas sve uputi, da nas sve u džennetu uvede, da nas učini iskrenim Allahovim robovima, zahvalim Allahovim robovima. I posljednja dovolje, alhamdulillah, rabila alamin, uakim sa.